acto quin americo ye mi atingis americon ti muzikilon ludas la knabo vidal vide de mi ginomillas banjo non ti esta stre popular muzikilo en americo Kai vaste conata anca o el resto de la mondo. Sit ni proximigiu al gratuloi. Bonege, gratuloi. Vi ludas bonege, sed kial vi estas tiom malgaja? Kiel mi ne estu? Baldau mi devintus trapasi gravan examenon, por kiu mi lernis dum monatoi, sed mi ne povos partoprenici. Frippona la burseto, case malfermis mian dorsosacon, cae stelis la saceton cien mi metis sed vicio. La slosilo de la bicicla ceno estis alcrocita alla mangiage saceto. Oh, nun mia biciclo estas blocita. Mi ne povas iri alla lerneio. Malbenita la vulseto! nu ne indas coleri contra tiu compatinda la vurseto. Ci estis ege malsata. De chi vi scias che estis compatinda cae malsata? stel stelfeinoi divenas multain aferoin. Oh, yes, pardono che mi ne reconis vin, verda stelo mi ja vidis vin en la pagioi de iuna amico. Cio vi venis por helpi min? Yes, certe. Mi alportis knabon el Europo, ciu interesigas pri tut mondai musiciloi. Dum tiu ci nocto, mi permesas al Recio usi mian sorcitan fluton. Li helpos vin. Bonvolu regio, peras la vorseto cun la slosilo in si buso. Gi metas cin apud la knabo, cae tui forfugias. Oh, mi jam pardonas vin, fela amiceto. Dankon, del stelfeino. Dankon, recio. Mi hastas, mi devas foriri. Jen, yeah prenu frambo cucchietto in il frambo de Eurofarbaro. Piel vi ne malsato scause de la lavurseto. Cai mi invitas vin partopreni la baldavan jubilean feston de iuna amico. Ne forgesu cun porti vian banjon por regali nin ciuin per via musico. Cun anche anca uge amicoin. in Aina Ajain, Gis Baldaŭ, Dankon, ĝis tagiĝas reĝo, ni devas reveni hejme, prenu mian manon. Acto 6 Europo la sequan matenon en la sama dormociambro el quiu comencigis la voyaggio. Ien la fino de mia voyaggio. Baldau estos via nascic tago regio, cae avinio donatos al vii becfluton. fluton, Ciò a finio ti distion al fin, Ne, set stel istias multa in secretoin. Via bec estos sorcita, Set, se vi ludados diligente cae per sisteme, Fin fine vi igos gin, e ligi belan musicon. Fakte, aina musicilo quiun vi volos ludi postulos pacientzan laboron. Se via entusiasmo ne perdigios do quelca iaroi, via povos farigi profesia musicisto. Mi esperas che mia cun voyaggio pli fortigis via intereson pri musiciloi de la tuta mondo cae certe pere de esperanto vi povos pli largigi via in conoi pri tut monda musico. Nun mi comprenas cia vi diris hiera o vespere che sonj voyaggio helpos min plenumi mem mia desiron. Yes, anca fa bel voyaggio estas spezzo de sonjo voyaggio. Do ciam vi auscultas fabeloin, anca stelfeinoi ofte ce estas, nun mi devas foriri. Dis baldau en la pagioi de iuna amico case de cia festo. Invito anca a vinion cae aliuloin. Dankon, dankon, mi amas vi. Dis, dis. Jeez.